Astelen eh, goiza eta nolazez geopolitika aldiuntan aipatuko dugu, zurekin David Lan, egunon zuri. Bai, egunon, eh, Christof. Eta gaur, Iper eh, Irlandako egoera politikoan, e, Brexitak elagindako kalteak aipatu nahi dituzke. Bai, beti ere, David, Irlandako Errepublikaren mugaren arazuaren gatik. Bai, bai, zenta Irlandako bake prozesuaren gakoetariko bat, Irlandako Errepublika eta Ipar Irlandalen artean dagoen muga, ahal bezain bat ikusezina bilakatzea izan zen. Baina erresuma batua Europatik ateratzen bada, muga berriz ere agerian izango da. Zergatik? Irlanda, uh, Irlandako Errepublika, Europar batasunean jarraituko baitu. Ipar Irlandako duanaren alauak eta politika migratzailea ezberdinak izango dira. Eta Europar batasunak ez ditu konponbideak eh, proposatu? bai, eh, Europar ah, Batasunak, Ipar Irlanda, Europar Batasuneko duanaren, lurraldearen barnean egotea, proposatu berri du. Irlandako Republikaren mugan, beraz, ah, kontrolik ez litzateke. Eta da nola jardoki du erisuma batuak? Oso, oso gaizki, e, eh, Teresa May, lehen ah, ministroak, errandu, erresuma batuko lehen ministro bi batek ere ez du sekulan onartuko olako proposamen bat. Alta, joan den eh, abenduan, akordio informala lortu zuten gai horrekin. Horrelako jardokitze edo erreakzio bat, eh? nondik uh, eldu argitu luken zer gertakari izan da edo izan den tarte hortan? E, DUP, eh, alderdiko unionistek, akordio horren uh, berri izan zuten. Eta hori ezingo zela onargeria izan adierazi zuten. Horrelako neurri baten ondorioa, Ipar Irlanda eta erresuma batu osoaren artean, muga baten agerpena aderako. Eta Teresa Meik, amore eman du, beraien eh, galde edo eska eren eh, aintzinean, edo parian? Bai, eh, ez du auto askorik egia errantz. Horotzen zila, 2000 eta amazazpian, oso emaitza txarrarekin autatua izan zela. Beraz, bakarrik eh, gobernatu dezake DUP alderdi unionista horrekin duen uh, gobernu akordioari esker. Akordio horrek Ipar Irlandako egoera osoki okertzen du? Bai, uh, ala da, Ipar Irlandako instituzioek uh, amairu danik dalamazkite blokeatuak. Bede burua indartsu ikusten duen DUP alderdi unionistak jartzen dituen trabengatik. Egan nahi baitu? Eman dezagun, uh, duela amabi urte, izan petua izan zen uh, akordio bat berrikusi nahi dute. Ipar Irlandan, uh, gairikoaren presentzia handitzea elburua zuen akordio horrek. Baina, deupeko rendakariak orain erraten du, Ipar Irlandako bretainatasuna txikitzen duen guztiaren aurka dagoela. Eta beraz, uh, atera ez? Ba, denek uste zuten uh, duela egun batzuk akordio bat uh, aurkitua izan zela, ala ere errepublikanoek, eh, eh, Irlandako Republikako gobernuak eta dupeko agintari batzuk ere bai arazioten. Baina azken minutuan, eh, alderdiko zati ekstremistenaren entzinean, amore eman dute eta akordiotik atera dira unionistak. Eta hoai, zer? Horain, unionistak diote ez dela mm, akordiorik izanen hasteak edo hilabeteak pasaintzin. Direct rule uh, itzultzearen arriskoa ere da. Direct rule, eh, idu? Bai, hori da, eh, Londresen gandik, eh, Ipar Irlandako kudeaketa administratibo zuzena. Azken aldean, eh, bitik, tik eh, 2006-pila jarri zen eh, indarrean. Unionistek diote hori dela telabide edo opzio oberena. Ordez, uh, Sinfaineko errepublikanoek diote ez dela bat ere opzio bat. Eta guzi horrek bakke akordioetan ondorioak eukanditzazke ere? E egoera oso arriskutsua da. Argi da gaur eh, Brexita ipar Irlandari bakea eraman zioten mila bederazioen lagoita emesortziko hostilal sanduen akordioekin batela ezina dela. Orduan, orain, eh, politika unionista batzuk akordioen aurka jotzen dute. Noraino joan godira hori ikusiko. Baina argi da, uh, Sinn Féinaren uh, Adamsen segida hartu duen Marilu McDonaldek, desafio oso handi bat uh, bati egin behar diola aurre. Ala beraz, Ipar Irlandaren egoera ze, eh, eman uh, dauzkiguzu. David Lan, mire esker? Bai, mire esker zuri, eta laste arte. Laste arte.